O iskrenosti na koju je uzvišeni Allah te barake o tala obavezao pojedince i društva. I naredio nam je da budemo strogo u društvu iskreni. Pa kažete te barake o teala, ja ejuhel ladina amanu, itteku bahe wa kunuma sadiqin. O vjernici, bojte se Allaha i budite samo sa iskrenim. Nema sumnje, draga moja braćo, da je iskrenost jedan od najvećih prioriteta ili jedna od najvećih obaveza svakog čovjeka koji je zadužen šarijetskim propisima. I da neće doći čovjek do stepena ihsana koji se tretira najvećim oblikom i najvećom deređom imana osim ako ostvari robovanje stvoritelju Tebarak i Oteala. A neće ostvariti to robovanje osim, osim uz sidk ili osim uz iskrenost. Došlo je kod imama Buharije i kod muslima oni u dva sahiha, jeli? Od Ebu Sejdi Al-Hudrija da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao U istinu ljudi koji se nalaze u džennetu vide one koji su iznad njih kao svijetle zvijezde koje zalaze na horizontu. Pa su kazali ashabi poslaniku sallallahu alaihi sallame Allahu poslaniće To su ljudi koje je uzvišen Allah počastio poslanicom. To su vjerovjesnici i poslanici. Neće na te stepene doći drugi ljudi. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi sallame ne, tako mi je onoga u čijoj ruci je moja duša, ljudi koji su vjerovali u Allaha i koji su vjerovali u njegove poslanike. I došlo je kod imama Buharije i muslima od Hakima ibn Hizama ibn Huwailida da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao El bejjani bil khijar Kupac i prodavac imaju pravo izbora. Što se zove kod, u terminologiji fiqha khijarul međlis. Imaš pravo da kupiš nešto i dok si u jednom međlisu imaš pravo da odustaneš od kupovine ili da ostane po dogovoru. Pa se islamski učenjaci razilaze šta je to i kakvo je to razilaženje među njima. Je li to razilaženje tijelima njihovim ili na drugi način ili riječima? Pa je čovjek kupio drugog čovjeka konja, a dao mu je dječaka. Za dječaka, za slugu. Pa kada je ujutro ustao da češlja tog konja, odnosno da ga uređuje, da ga uređuje, pokajao se vlasnik konja. Pa kaže, tako mi Allaha, moramo ići do Ebu Berzeta Elestemija da nam presudi. Pa kada su mu kazali šta se desilo, kaže, hoćete li da vam presudim? Kažu, hoćemo. Presudit ću vam, kaže, presudom poslanika, sallallahu alaihi sallame, kaže, kupac i prodavac imaju pravo izbora dok se ne raziđu, a ne vidim da ste se vas dvojica razišli. Iako su prenoćili, no međutim ostali su u jednom, u jednom međusu. Pa kaže poslanik sa osaleme, kupac i prodavac imaju pravo izbora dok se ne raziđu. Fe im sada kao obejena, pa ako budu bili iskreni njih dvojica i pojasne mahane robe koja se prodaje, imaće veliku veliki beričet i imaće veliki blagoslov u svojoj trgovini. A ako slažu i prikriju, pritaje mahane koje ima roba, uzvišeni Allah će ih lišiti blagoslova te trgovine, pa neće imati ništa od tog blagoslova. I došlo je kod imama Tirmizije od Ebu Muhammeda al-Hasra ibn Alija, radijallahu ta'ala anuhma, da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, ostavi ono u šta sumnjaš i uzmi ono u šta ne sumnjaš, u istinu je istina duša, duševni smiraj, a u istinu je laž sumnja. Kažu islamski učenjaci, pod sumnjom se ovdje misli da je to duševna uznemirenost. I tjeskoba prsa koju uzrokuje, koju uzrokuje laž. I došla je kod imama Buhari u njegovom sahihu od Ebu Horeira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao: Trojicu ljudi uzvišeni Allah na sudnjem danu neće ni pogledati. I neće sa njima razgovarati, niti, niti će ih očistiti grijeha. Pa je rekao prvo čovjek koji bude imao višak od vode pored puta i zabrani prolaznicima da koriste tu vodu. Nema nikakve potrebe za njom, no međutim ne dozvoljava da je koriste prolaznici. I drugi čovjek koji dadne prisegu imamu, halifi, I ne daje mu tu prisegu nego radi Dunjaluka. Ako mu nešto da od Dunjaluka, zadovoljan je. Ako mu ne da, naljuti se. I treći čovjek koji dođe sa svojom robom poslije i kindije namaza. Stavi robu poslije i kindije namaza za prodaju i kaže, tako mi ono, onoga, pored koga drugog Boga nema, za tu sam robu dao toliko i toliko. To jeste, mene je koštala toliko i toliko, laže, da bi je prodao po većoj cijeni. Fasaddaqahu ar-rajul. Fasaddaqahu rajulun, pa mu je čovjek kome je prodaje povjerovao. Potom je proučio ajet u kome je uzvišeni Allah te barak je otala kaže Innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allahi wa imanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim Kaže oni kupuju za ono što su dužni da izvršavaju prema Allahu i za svoje zakletve ono što malo vrijedi. Takvi na sudnjem danu ništa imati neće. I takve uzvišeni Allah na sudnjem danu neće gledati, neće sa njima razgovarati i neće ih očistiti i njima bolna patnja pripada. I došlo je u hadisu Ebu Horeire da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao koga bilježi ima muslim u svome sahihu u hadisu koga bilježi ima muslim kaže ne treba i ne doliči iskrenom da bude onaj koji proklinje. Da često proklinje. To ne doliči iskrenom čovjeku. Draga moja braćo, rezultat iskrenosti biva uvijek dobro. Taman čovjek očekivao da će se desiti zlo, jer kada si iskren prema Allahu, ne možete snaći nego dobro. Kako kaže uzvišeni Allah, te barak je da su oni bili iskreni prema Allahu, to bi im bilo bolje. Iskrenost ima brojne svoje pozitivnosti ili plodove koje su spomnjali islamski učinjaci. Mi ćemo spomenuti neke od njih. Prvo, zadovoljstvo Allaha te barake o teala. Uzvišen je Allah za ođele zadovoljan sa iskrenim ljudima. Kako kaže subhanahu wa ta'ala hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum ovo je dan u kome će iskrenima koristiti njihova iskrenost. Njima pripadaju dženneti kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti. I Allah je sa njima zadovoljan i oni su sa njim zadovoljni. I kaže uzvišeni Allah te barake od teala, innal muttaqine fi džennatin u nahar. I vjernici će biti u džennetima pored rijeka. Drugo, da će uzvišeni Allah te barake od teala učvrstiti čovjeka koji je iskren u životu i na njegovoj samrti. Nije svaki musliman strpljiv na iskušenjima. Kada naiđu valovi iskušenja, pokupe sa sobom sve što ne valja i što ne treba da bude među muslimanima. Pa zbog toga uzvišen je Allah i šalje fitnete među ljude. Da očisti muslimansko tijelo i da se pokaže iskreni od neiskrenog idha إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن atana. سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون I riječi vjernika, ili njihov odgovor je bio, kada su bili pozvani Allahu i poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, da presude među njima, da, kalu, da kažu, čuli smo i pokoravamo se. I to su oni koji su uspjeli. I kaže uzvišeni Allah, te barak je o teala, وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله اي كاجو vjernici kada su vidjeli saveznike ovo je ono što nam je obećao naš gospodar i njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme wa sadaka Allahu wa rasuluhu istinu su kazali Allah i njegov poslanik uma zadehum illa imanen wa taslima oma zadehum illa imanen wa taslima a to im ništa nije povećalo do njihovo vjerovanje njihovu predanost to jeste njihovu pokornost Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme Treće, uzvišeni Allah te barake o teala će iskrenim ljudima pomoći u nedaćama i u tegobama. Vjerujem da ste svi čuli za priču Kjaba ibn Malika i njegove dvojice prijatelja koji su izostali sa Tebuka ili bitke na Tebuku. Pa kaže Kjab ibn Malik u svojoj dužoj priči. Pa kada je do mene došlo da je poslanik sa osrme krenuo sa Tebuka, <clears throat> uhvatila me Tegoba. I počeo sam da razmišljam kako ću da slažem, da se prisjećam laži. Kako da se izvučem iz sržbe poslanika sallallahu alaihi wasallam. I savjetovao sam se sa svakim iz moje porodice ko bi mi mogao pomoći. Pa kada sam čuo da je poslanik sa osaleme stigao u Medinu, kaže, zaha anil batil, otišla je od mene laž. Pa sam znao da se ne mogu spasiti osim iskrenošću. Pa sam došao i odlučio da budem iskren. Pa sam mu rekao, Allahov poslanić. Nakon što ga upitao poslanik sa osrme, zbog čega nisi izišao u bitku, kaže Allahov poslaniće, tako mi je Allaha. Uzvišeni Allah mi je dao moć rasprave i ubjeđivanja da sam došao kod nekoga drugog od Dunjalu Čara, ja bih, te, ja bih ga ubijedio i našao bi opravdanje. Na međutim, bojim se Allaha u posljednjiče, ako kažem nešto što će zadovoljiti tebe da će se uzvišeni Allah nasrditi na mene. A ako kažem tebi istinu, možda ćeš se ti nasrditi, a očekujem da mi uzvišeni Allah oprosti zbog moje iskrenosti. Tako mi Allaha, Allaha u poslaniče, nisam imao opravdanja. Pa mu kaže poslanik, salam sveme, što se tiče ovoga, on je istinu kazao. Kao da kaže za sve prethodne ljude koji su dolazili sa svojim lažnim i blijedim opravdanjima, da su oni neistiniti. Kaže, što se tiče ovoga, istinu je rekao, ustani tjab dok Allah ne presudi između mene i tebe, odnosno dok presudi u pogledu tebe. Pa je uzvišen je Allah te barak je otala objavio, a je to surje teube, u ala selaseti lezine hullifu, hatta iza bakat alihimul ardu bima rahubet el aje. Objavio je ajet kome kaže i onoj trojici koji su izaostali za bitke na Tebuku, I kada im je zemlja koliko god široka bila tjesnom postala i njihove se grudi stjesnile, I kada su shvatili da ne mogu pobjeći od Allaha nego njemu te barak je i da nema zaštite i utočišta od njega nego kod njega, tada im je ono prostio da bi se oni u buduće kajali. Zaista je uzvišen Allah taj koji mnogo prašta i koji je milosti. Četvrto, lijep završet da će uzvišeni Allah te barak lijep završetak iskrenim ljudima. Kako je došlo u hadisu prethodom Abdullaha ibn Mesauda u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže yazalu وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْلُكُ وَيَتَحَرَّ صِدْكُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا I čovjek će govoriti istinu i nastojati stalno da govori istinu dok ne bude kod Allaha te barak upisan kao istinit, kao istinoljubiv. ljubiv. Molim Allaha te barake od ta'ala da nas učini od onih koji su istinili. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويقيم السلام